ku bijyanye n'abafungwa baciribwa imanza hanyuma ntibarekugwe kandi igifungo cabo cyaraheze canke naho bakarekugwa ariko ntibave mu busho aho aho uwurongoye umugwi wo w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu sisite vinyine muraba akaba yishuye abashinga amateka y'uko ubushikiranganji bw'ubutungane aribwo bwari bukwiye gukura mu nzira icyo kibazo ahambere akaba yanasabye abashinga amateka ko ah, mu kugira baronke inyinshi iramvuye kuri icyo kibazo bo kwitumira ko bonyene umushikiranganji ajejwe ubutungane kugira ngo bamubaze aho icyo kibazo kigeze cyo kurekura ah, baba bagiriwe ikigongo n'umukuru w'igihugu abajije igifungo cabo ah, hamwe ndetse n'abategeza kuba bararekuwe ariko n'ubu bakiri mu busho amakuru twabashikirije kandi twarababwiye ibijanye n'ubudandaji aho mu gisagara cya bujumbura twababwiye ko isukari ikenye mu mihinga itandukanye ya kino gisagara cya bujumbura aha ariko mu ishyirahamwe rihingura isukari sosoma bakaremesha abanyagihugu ko bobo bafise umwimbu ukwiye kandi ko umwimbu ukwiye aha abajejwe intwaro mu gisagara cya bujumbura na cyane muri komine ya mukaza bagasaba ahubwo ishyirahamwe sosumo kwerekana urutonde rw'abantu basanzwe bakura isukari muri sosumo kugira ngo baheze biborohere kwikurikiranira ico kibazo amakuru twabashikirije ni menshi cyane aha tubabwiye make muri yo ariko mwebwe mwaratwumvirije ku munsi ku munsi mwabanye natwe mu mu ruyigi mhm. erike amakuru yagushitse ku nyota ngaho mukayongozi kayongozi ni aya amakuru yashyitse ku nyota mhm. ni ikibazo cya kano gasukari mhm. mworaba n'ukuri abajejwe uhinguriro sosumo mhm. bakaza batwegereza ako gasukari mm. kugira natwe abene igihugu tuze turaronka kayi ba nyakubahwa noneho mu kayongozi naho karakenye twavuze mu gisagara cya bujumbura karaboneka ariko mu gakirinda mhm. batubwira ko kaboneka nabi nabi mm. yego hanyuma ikindi mhm. uraba ni ukuri bakabaha amazi rwose bakabaha amazi rwose bene gihugu baronka kabiri kabereye murakoze murakoze cyane kumbure twizere ko ayo mazi azoboneka hanyuma mhm. nyakubahwa menyesha amakuru mhm. iyo mugiye kurangiza mube muza murasoma abakuye aho bari bahagaze mm, hari igihe usanga urumva ibyo byo dutwara umwanya ariko uwo mwanya wo kubisoma hakaba hariho umunywanyi ushobora gushikiriza iciyumviro ciwe urakoze cyane Eric namwe murakoze aho kwisanga niho mubandanye muduteramisha namwe mugira ibihe byiza ngaho mu kayongozi keza kijanye n'amazi kumbure igihe umushike mhm. ariko ndavuga ko umushikiranganji wa mbere igihe ariko arashikiriza ibyaranguwe n'ubushikiranganji cumi na butanu bwa leta y'u Burundi yavuze yuko ikibazo cy’amazi ari ikibazo n’ibyo uh, nivyo kiraje ishinga kandi ko kiriko kiraronde gukuntu cotorega umuti twe turakenguruka cyane ku nama buramutari w'intara ya rutana yakoresheje abakozi ba leta bo muri intara mhm. cyane cyane turumva neza ku kibazo twari dufise cy'inkuramutima kandi cyangwa kitubabaje mhm. ku kibazo kibera ku bitaro byigihofi mhm. barumvise neza ko nawe yakibashikirije akavuga yuko abanyagihugu bo mu karere ka gihofi cyangwa bukemba basigaye bitura ibindi bitaro bya kure mhm. rero twarumvise ko neza yabateye akamo ko bategereza gushyira umwitwariko ku magara y'abanyagihugu mhm. hanyuma kugira ngo abanyagihugu nabo bagire umwitwariko wo kwitura ibyo bitaro rero ndabivuga gutyo kubera byatubabaje mhm. ku buryo twifuza kubaza tukabura abo tubaza harabaye ikibazo tubabaza tuti none ko aba bantu bafise ubukarata bwa ambirasi mhm. mbega bwarakuwe ku rutonde bwo kugira ngo umuntu agwaje wiwe afise iyo tike hanyuma mwunguruze bamushikane iyo aja kwivuriza kure mhm. hariho rero ibibazo byashyitse aho abantu baba batabasufira bakabajyana nk'ikibuye mhm. bagaca babasaba ambirasi bagaca bababwira ati uyu muntu wawe ntarembye wiraba mm. ukuntu wideparasa ushike iyo bakurungitse mhm. hagaca haba imishwano yo hagati yo kuba umuntu afite ako gakarata atacuka ariko karamufasha mm. rero twarabonye neza yuko na buri muntu yabimenye mhm. rero tushaka gukenguruka cyane kandi icyo kibazo ni inkoramutima ku bitaro by'igihofi bikurikizwa neza na cyane cyane ku bantu bari kurarungika ahandi mwiriwe neza ibiri na kabiri ibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu canke ibiri na kabiri ibiri na kane itandatu na gatandatu gusa kabiri mwiriwe mwiriwe neza yego mhm. jewe nitwa niberi namwe muri bandi yamaze kuva ku murongo ni isaha mwiriwe mwiriwe ninde twakuye Eh, ni mani urabona disimasi uwo ngaha mu ruyigi na mahoro ga disimu eh, ni amahoro uri mu ruyiga amahera he muri komine butaganzwa k'umutumba wa kivoga amakuru yagushitse ku nyota ni ayahe nayajyanye n'iki kibazo cy'igitanganya kiri kiraduga mhm. naho ndino kuko iyo mutanze iciyumviro mu rupfaso nibyo biraheza bigafasha ndetse iciyumviro cyanyu kikabangira akamaro gusumba iyo mukoresheje ubushirasoni mwiriwe neza ninde twakuye inde inde biracikagurika ntiturebe buheze ngo twumvikane ni isaha zibiri zirenga iminota cumi n'ine uwundi ku murongo mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe ntashoboye kuguma ku murongo nyiramvura aroyizi mu isone ya kayongozi mu ikomune ya kera ni amahoro garoyi yego ni amahoro mhm, nduga ku yego turashima kandi turakenguruka muri iyi leta nzeri ko mushobora no kuronka akanya mukaduha mukategura tukavuga ukanogerereza ku cyo muba mwaravuze hmm. turumva ko agasukari mukagikorera ko cyangwa mugashyikiriza bagatosora utunenge hmm. hama ikindi ni ukuraba ko bishobora gushika abamenyesha amakuru bakaza barashika hose kuko hariho igihe ibi biganiro biri ko biraba ino ku mirongo umunani n'icyenda n'ibice bitatu aha kuri birime mhm. kandi icyo kiganiro yego murakoze murakoze mhm. isaha zibiri n'iminota cumi n'umunani ku isanganiro turadindira telefone twanya kuri mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza tuvuye ikarutse ubu tugeze nakubuye mu gisuru ntituvuye mu ruyigi ndetse iduga ku ijambo eh, je ikababaro mfite mhm. nakurya muntu yitwa yishwe arashwe n'ujya musozi mhm. kweri leta yose irarabana twebwe abanyagihugu bakagerageza kuba baratucongerera umutekano kandi bakaraba ko natwe turirimo mhm. biga bwicanyi nka burya burarenze kandi urabona iwabaye wenyine gusa mhm. eh, ni ikibazo rero bogerageza bakigisha abajijwe umutekano bakamenya ingene twobana natwe abanyagihugu yego cyari urakoze cyane Uh, mhm. isaha zibiri zirarenga iminota cumi n'icyenda muri siyo za handi y'isanganiro turacarindira udutelefone twanyu eri ni beri ntibigirane kuri mikoro mu buhinga bw'ibyuma hari eric wimana mwiriwe nida twakuwe ni nyabikere n'amahoro gayotse amakuru twagushikirije akaheza akagushika ku nyota naya amakuru y'uwo musoda yarashe umwenegihugu bapfa karatema intwari hmm. ukuri birateye itoni kubona umuntu azira karatema intwari ibyo bintu nabo ntibyumvikana na bukebuke hmm. iyo ngendo si iyo kubona umuntu aba ajejwe gucungera bakaza kubahungabanya urumva ko ari hatari hmm. ego kandi iyo muntu basanze ikiziga ciwe mu nzu ikiziga cy'umuntu mu nzu ari mu rumonge ni ukuri abanyagihugu bakwiye kumenya yuko twarumenya nta kintu kikiriye bakirukira gusenga nibyo tubona byabafasha twarumenya nta kikiriye mm. yego isaha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'umwe ku isanganiro turacarindiriza telefone twanyu abari mu buraruko bw'igihugu abari mu buseruko abari mu burengero ndetse no mu manuko kuri radiyo y'isanganiro tubagira tuti sangwa ikaze Eh? Igiciro mugurisha ko. Eh, igiciro nico nyene mugabo kubera ibigora ari byinshi. Mm. uca usanga umuntu ashobora kugenda nyine akamara n'iminsi n'itatu ataraguze mm. ego urakoze cyane yego eh, haba icyo kindi kintu za cy'isukari nacyo mhm. rero kabisa turashima ingene ubutungane bw'uburundi bubandanya bwiyambika umutamana mu byakuri bihari biraboneka neza yuko abantu bato bato kabisa bagiye kugira ijambo n'agaciro kuko ni ukuri nyine iyo kimwe turaraba ingene ubutungane bwo mu burundi bugenda buhana abakora ibyaha na cyane cyane nk'abantu bagenda nk'abasoda barenga akarindwi bakarasa umunyagihugu mm. ibyo biradushimisha cyane kuko ubundi umunyagihugu muto muto womenga abonye umusirikare kabisa yociye yumva ubwoba nubwo atari bose ariko mm. ni ukuri kabisa ni ukuri ubutungane kabisa buradukorera ibikomeye kabisa turabishima hmm. hanyuma rero ibisigaye nabyo kandi twumvise hariya amakuru yaba hari ah, na cyane cyane bamwe na bamwe nitwavuga ikivunga hmm. hariya muri mu ntara ya kirundo babandanya baharika hmm. ni ukuri kabisa ibi bintu byo guharika ni bibi ni bibi kuko bihohotera umuryango wari usanzwe mu urwo rugo kandi bituma indyane zidacika ziba mu muryango mm. ni ukuri twari tuzi yuko leta icyo kibazo yagikuye mu nzira niba bandanye bakorere ko kabisa ibintu byo guharika birekwe birekwe icyatumye n'aha amukomoso ngaha muri komini nyabitsinda muri kano karere bitabandanya naho kandi kera byarahahora mm. icyatumye bitabandanya kabisa n'abandi ntibabireke murakoze ni urakode cyane murambe kuri isangano mm, namwe iyi saha zibiri zirenga iminota mirongo irindwi n'itanu muri siyo zahandi y'isanganiro turacarindiriye ibyiyumviro byanyu ku makuru twabashikirije muri ino turi ko turarangiza mwiriwe amahoro nenda twakuye apolineri kabarore ahantu bita igene apolineri kabarore ni ngaha mu ntara ya kayanza mu ntara ya kayanza muratwumva atankomanzi basha turabumva neza cyane nta gatotsi karimo ehe doga ku ijambo yego nashaka kubaza mhm. iyo umusirikare yarashe umuntu wo mu kirundo yoba yaraciriwe urubanza uko bimeze muri izi manza baba bafatanye itonga ikica gikorwa n'uko haca imanza zikibiriraho ni uko twarindiriye ko tumenyesha tukabura mm, kumbure ngira hari amakuru ushobora gusanga ashobora kurengana ariko nuko icyo tuzi ni uko imanza zimwe zimwe nk'izi usanga abantu bafatanye itonga zica zigira kikibirira hanyuma mhm. hariho eh, uku kuntu ego ubutungane bw'uburundi no kwibura kimanza neza kandi ndashima yuko buzinyarutsa mm. ariko kugira nk'uyu muntu nk'uyu aba yabuze uwiwe mm-hmm. ni ukuvuga nk'aba nk'uyu aba yamurashe nk'uwo musirikare aba yamurashe baba bakwiye guca bafata imitungo yiwe kugira bahoze ujya muryango wabuze mm. kuko baramushyira hariya mu gasho bakavuga ati azotanga indishyi y'akababaro mm-hmm. no gupfungwa ni ukuvuga iyo ndishyi y'akababaro umuntu yabutse azorindira igihe iyo ndishyi y'akababaro izozira ugasanga yarindiriye yahabutse mhm. naho izoza mhm. ikata yamaze gusura byoba byiza bakaca bafata nk'imitungo yiwe bakabanza bakihutira gushumbusha uwo muntu yabuturiwe mm. yego ryo nicyo mbona hanyuma mhm. ikindi ngirengarukeko ni ibijyanye n'ibi bya korona virusi usanga igipolisi um, kirinda guhatira abanyagihugu kwambara agapfukamunwa abanyagihugu ntibuve yuko kwambara agapfukamunwa ari itegeko kandi ari ugukingira amagara yabo hmm. ntibarinde kwambara agapfukamunwa ku gitsure mm-hmm. ntibihatire kukambara kuko ni ugukingira amagara yabo kuko ejo bundi hirya y'ejo nayo ndi ndabibona ngaha mu kayanza mm-hmm. ngaha mu kayanza usanga ariko barinda kubafata benda kubahimiriza kwambara agapfukamunwa kubera iki barinda kubahata kwambara agapfukamunwa ntibakambara twambare ni itegeko aba babiduhimiriza baradukunda tukutwanka mm. rimwe na rimwe hari igihe mu modoka usanga yadavutse ku gasakanwa mm-hmm. ejo muho mwanya mutujyane ukundi bamwe usanga yapfutse ku munwa ariko amazuru ari hejuru mm-hmm. ni ukuri bijya bintu ni ukuri ntibabireke bambara agapfukamunwa nk'uko bitegerezwa mm. yego icyo nicyo mbona nohanura abantu hanyuma uwo bafashe nawe atakambaye mm-hmm. bomvayeri ntamugire ko nabise nayo byone byaciye aha ku isanganiro mhm. bomvayeri ntaze kugira cyangwa shoferi ntibaze kugira umukiriye batwaye mhm. ujya mukiriye niyunguruke bamufate bamuca mhm. niho bazoba bariko niho bazoba bariko no mu nyuma uwuzokumva ati n'umukiriye bamuciye amande kubera atambaye agapfukamunwa ejo ntazosubira muri bisi atambaye agapfukamunwa murakoze murakoze cyane Na ugira ijoro ryiza ngaho uh, ikabarore ikabarore murakoze cyane mhm.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 isanganiro ikiganiro n'igihe cy'ushikirije ku makuru twabashikirije mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe ndabumva n'inda twakuye ntashoboye kuguma ku murongo uno umunywanyi mwiriwe isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'itatu ku isanganiro mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza ninda twakuye samuel ndayiragira twakuye ari hehe mu ntara ya gitega amahera he samwe duga ku ijambo gushimira inzego duga ku ijambo samwe urumva rero abantu yarabemeye ibyo ndikunda kubwira gusa nuko urwo rubanza twaruvuze ni uko warakurikiranye ntitwaba tugaruka ku bintu twavuze ahubwo hari mu kwezi guheze si no mu ndwi yahera gusa urakoze murakoze cyane isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'itanu muri sezamande y'isanganiro mwiriwe neza ninda twakuye n'utaba umuhaye mm. uyu mu aba bintu mwari mukwiye kuraba mwebwe abategetsi mm, twebwe turabamenyesha amakuru nta bindi dutegeka mukabiraba kuko kajya n'akamaramaza agacirwa urubanza rukomeye rukwiye kuko kwaka umuntu ubuzima utabumuhaye agapfakaza umuryango umuryango ucujamure ugahinda ukajya mu marira mhm. bagoma dushikirize bw'iki mhm. kibazo cy'isukari mhm. none ko isukari yama yakenye kandi ishyirahamwe ari iryo mu burundi icyo naguta nabo ganira bakiga ukuntu byagenda kugira isi ntizirakena ndiyumve mm. cyane ndagomba shikiriza mm. eh. urakoze cyane mu ntara ya rutana kiretse gusa mu ntara ya kirundo urakoze cyane oke nawe murakoze mwiriwe mhm. neza mwiriwe ngende ndi umunyagihugu mhm. ndakumva neza e, ndi umunyagihugu wo mu ntara ya kayanza nitwa sengiyumva maurice nduga ku ijambo ni ku isanganiro washitse ntashoboye guma ku murongo ku isaha zibiri n'iminota mirongo ine n'umwe wundi ku murongo mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe ninde twakuye eh, vitari matana mu ntara ya bururi duga ku ijambo agomba kuvuga ikibazo kijyanye n'ubutungane mhm. turashima ubutungane yuko bukora neza mugabo ingorane aho zihagaze hamwe hamwe kubera nikijya baguma bavuga yuko abantu beza batarekura abahetse iminyoro yabo batarekura mhm. icyo kintu buraba mushikiranje ubutungane kubera bakabikora mm. rero icyo biradukora ko cyane natwe dufite abantu bafunzwe na cyane cyane mm. rero nk'abantu begeje bakabarekura abagize iminyororo nabo nyine bakabarekura urakoze cyane icyo ni nacyo abashinga amateka n'abakenguza amateka basabye yaba urongoye umugwi CNIDH yaba ndetse n'umushikiranganji wa mbere igihe ikashikiriza ibyaranguwe n'ubushikiranganji cumi na butanu bwa leta y'u Burundi mwiriwe neza Mwiriwe. Eh? Mwiriwe eh, neza. Mwiriwe. Ninda twakuye. Eh? Jando diye mu rutana ngarutse. Mhm. iki gajana? Nakantu nibagiye kandi. Mhm. Jewe ndifuza kuronka inimero z'igipolisi kigwanya ibiturire canke sentaje je kubaheza kugwanya mm Muri iyo telefone yawe zirimo. oya eh, zijya ntizikora iyo ndabirondeye zishoboka ndabironka dufate nka bijya bya bere byose bijya by'amajana atanu ntibipasa mhm. uregera abapolisi ngaho bakwegere eh, kandi baca bamenya ko hari ibanga rigomba rimeneke ariko hariho n'udusanduku umukuru w'igihugu yatanguje urashobora kwandika ugashyiramo aho ni sawa rero urakoze cyane isaha zibiri zirarenga iminota mirongo ine n'itatu muri sezanduye isanganiro mwiriwe neza mwiriwe ninda twakuye Emmanuel mu cibitoke Emmanuel mu cibitoke ca Rugombo n'amahoro n'amahoro duga kwijambo eh, nagira ngaruke kwa aya makuru ajanye n'ikiganiro umushikiranganje wa mbere yahaye abashinga amateka n'abakenguza mhm. amateka ibibazo bitari bike byabajijwe ariko icyankoze ko niki kijanye n'aba baja kwaka ubuzi hanze mhm. abamunyishu barose bakabavuga ko bariko babitunganya neza kugira ngo bajyane amasezerano n'aba barondera aba bakozi mm. twasaba rero nimba byo ukunda bagiranira amasezerano anyaruke kuko barazi kandi namwe murabizi ko mu burundi abize ni benshi barondera ubuzi ariko ubuzi mu burundi bakavuga ngo ntibukiboneka twasaba mhm. rero bagiranira amasezerano n'ibyo bihugu birondera abakozi kuko mu burundi abakozi bariho hama amasezerano ahere ibyo bihugu birondera abakozi bibaronke murakoze murakoze cyane mwana aho muca ibitoke mutimwiriwe isaha zibiri zirarenga iminota mirongo ine n'ine hano muri siyo za radiyo isanganiro turacarindiriye namwe mwese dutelefone twanyu mwiriwe ni jamari ngarutse mhm. mm. ariko ndavuga nti aba bafashe na korona kaba ubushikanganji bugeje kubavura bw'amagara y'abantu mhm. iyo aba yakiza bakwiye kumukurikirana nk'uko muri tanzania bimeze mhm. bakamukurikirana irya zibiri ari muhira bamuhaye tahaza ryo kutabonana n'abandi kuko mm. indwara irashobora kumuha umwanya umenga irakize mugabo idakize mhm. yamara kuza mu bandi akaguma gutembera akaca yandukiza abandi ugasanga bamaze kuguyana kuri iyo ndwara mm. hanyuma icyo bagikoze gutyo baba bariko barazibira kugira ngo ejo bamenye umuntu wamuhaye rujya rupapuro rwemeza ko amukingiye ko yavuwe yakize Hmm. hanyuma ikindi nacyo mhm. nkajya mvuga ko hirya n'isukari hmm. isukari twe ntayo turonka ni ukuvuga isukari ntawuva ngo isukari iraboneka twama tubona ko isukari mu burundi ngaha twebwe ntayo turonka mhm. ntitwuvuga ngo isukari ngo yarigeze ngo iboneka nta na rimwe kuko inyuma tuyikura ibihumbi bitatu cyane bikaba mhm. ntashoboye guma ku murongo jamani ko ibyiyumviro byiwe byose byashoboye gusohoka mwiriwe yagombye kugoba itaragiye ariko ayo makuru tuba tutamenye urashobora kuyazana ku munsi wa mbere amakuru ah, radiyo ah, isangano itamenye ngo imenyeshe ni ku munsi wa mbere kuva igihe cy'isaha zibiri eh, uno munsi ni ikiganiro gira icushikirije utanga ibyiyumviro ku makuru uba warumvise hano kuri hadiyo isanganiro muri ino turi oh, mhm. oh, ko turarangiza ariko ntacu inkure kazoza k'igihugu cacu twame dufatana mu nda ni saha zibiri zirenga iminota mirongo itanu muri seza hanze y'isanganiro mu minota umunani gusa turarangiza kino kiganiro hari umunywanyi ku murongo mwiriwe alo ninda twakuye ni byizigira twakuye ari hehe ngo buraza yuko dusubira mm. aho tujya gusengera nabo byaraheze bararamukanya bakayambira bijya birengo byo kuramukanya mu mateka menshi mm-hmm. mengo arakenewe rero icyo cyo gusubira kubyibuka bagasubira nk'uko bwa mbere hmm. bakivuga korona kubera bari bayihagurukiye bakayitwararika mugabo ubu ngo ingufu zarahetse umengo byarahetse ntashe mhm. mhm, kuma ku murongo ariko icimbiro ciwe mu kamenge cari cyaheze iminota itanu gusa tuzaba turangije kino kiganiro mwiriwe ntashe guma ku murongo mwiriwe neza mwiriwe isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu mirongo itanu n'itatu nako muri soza hanze y'isanganiro mu minota indwi mukurikira amakuru mu rurimi rw'ikirundi na kitandatu ariko aho hose ntiharagera turashashagaje iminota ine kugira ngo tube turangije kino kiganiro mwiriwe neza mwiriwe kuko hambere aho baratanga imiti bagatanga ifumbire ugasanga abarimyi barabishirukira ubute ariko ubu imiti ntigitangwa n'ifumbire ntigitangwa mhm. ugasanga rero abantu bagiye babi ko ukurikije n'uko ribagagwa kenshi hama ugaca uburana bya bindi byo kurikurikirana uca mhm. usanga barimye baguma batera basubira inyuma birasaba mm. rero leta nk'uko uwabikibarije yavuze ko ubu kotebu yasubiye gukora impuzu nk'uko byahora mhm. basubire bakigarukanemo inguvu kugira ngo abanyagihugu tugihurumbire nk'uko byamye hama batanga imiti nk'uko byahora n'amafumbire nk'uko byahora hama gisubire kigwire murakoze murakoze cyane mwana oke mhm. isaha zibiri zirenga iminota mirongo itanu n'itandatu dusigaje iminota umunota umwe gusa kugira ngo tube turangije kino kiganiro mwiriwe mwiriwe neza hari igihe hari igituma hari igituma riba ryasohotse mm, yego nicyo nagira ntunganire kabisa murakoze ndayishimiye urakoze cyane urakoze cyane yego yego namwe mhm. no kuri uwo munywanya twakuye ari mu buyenzi mu gisagara cya bujumbura duciye turangiriza ko kino kiganiro gira icyo ushikirije cyo kuri uno wa gatanu igenekerezo rya cumi na gatandatu ukwezi kwa kane bibiri na mirongo ibiri na rimwe reka nshimire mwebwe mwese twakuye muri mu mihinga itandukanye y'igihugu mu ntara zitandukanye za kino gihugu cy'u Burundi mwakoze kandi mwese mwaduteza abiri kuva mu ntango gushika no mango yakoze na Eric Uwimana yafashe muhinga hinga bw'ivyuma Elini Ben nibigira na kibashikirije reka ndabifuriza kugira ijoro ryiza aho muherereye mu kanya isase mukurikira amakuru mu rwego kirundi na Lydia Gahimbare Giricho shikirije Giricho shikirije ivyo navyo nibiki Ego giricho shikirije ku makuru yaciye radio isanganiro mu kiganiro gicushikirije radiyo isanganiro iha akaryo wese akurikira amakuru yashikirijwe burindwi kugira atange